Եթե յուրաքանչյուր բարևի հետ մարդիկ միմյանց բարության գոնե մեկ հյուլե փոխանցեին, աշխարհն ավելի խաղաղ կլիներ։ Աշխարհի խաղաղության, լույսի ու բարության մաղթանքով իր օրվա եթերաժամն է սկսում Բարև Մարթաստո հաղորդաշարը։ Ուրախ ենք ողջունել բոլոր նրանց, ովքեր մշտապես սպասում են մեր եթերներին, եւ նրանց, ովքեր այսօր են միացել մեզ։ Ձայնասրահում Անահիտ Միրզոյանն ու Յուլիա Վանյանն են։ Ռեժիսորական վահանակի մոտ աշխատում է Լյուդմիլա Ազատյանը։ մարդկանց մեջ տեսնել լույսը։ Ահա այն գաղափարը, որի շուրջ ծավալվեց մեր զրույցը Գյումրեցի Շուշիաբնակ Գոհար Մամուլյանի հետ։ 1989-ին տեղափոխվելով Արցախ, իր իսկ խոստովանությամբ ինքն իրեն գտնելու, կյանքն իմաստավորելու նպատակով նա արմատներ ձգեց այստեղ, ընտանիք կազմելով ու զավակներ մեծացնելով։ Կյանքի բազմաթիվ դժվարությունները չեն կոտրել նրա կամքն ու սիրտը չեն կարծրացրել։ Երկրաշարժից հետո ամբողջ ընտանիքս տեղափոխվեց Ռուսաստան։ Ես էլ գնացի, բայց չդիմացա։ Օ փախա եկա, բայց Գյումրիում էլ չդիմացա, այսինքն համակարգեր փոխվեցին արժեքներ փոխվեցին ինձ համար ու այդ սովետական մտածելակերպից հետո ազատ, թալանված, թալանվող քաղաք տեսնելը ինձ համար սարսափելի ցավ էր։ Ես միշտ ասում եի, ողորմած հաքի ավետը կար, գյումրեցի, այստեղ արցախյան շարժման հերոսներից էր։ Երբ ես առաջի անգամ մտեցա Իրան, ասեց՝ «Ինչ ես ուզում»։ Ու ամառած բարեգործական ընկերություն կար, ինքը այնտեղի տնորենն էր։ Բացեց պահեստը գետնին շորեր կար օգնության գցած, ասեց գնա ինչ ուզում ես այնտեղից ընտրի։ Առանց երեսիս նայելու։ Միայն այդպես ներկայացրել էին, որ Գյումրեցի մի աղջիկ ա եկել, քեզ ա ուզում արդյունքը կոկորթումս սեղմած ասի ես շոր չեմ ուզում մի հատ դարավ էսպես ոտից գլուխ նայեց թե գնա աղջիկներին ասա թող փող տամ ասի ես փողել չեմ ուզում ակնոցներ ուներ ավետը ու մանր աչքեր ուներ այդ մանր աչքերը միանգամից խոշորացան եկավ մոտեցավ ճակատս համբուրեց թե հազիվ մի թասիբով գյումրեցի տեսա բա ինչ ես ուզում ասի աշխատանք Ու այդպես ավետի օգնությամբ տեղավորվեցի Արցախում, շատ դժվարություններ ունեցա, շատ փորձությունների միջով անցա։ Հիմա ես ունեմ Արցախում, միշտ ասում եմ Ղարաբաղի մամաս։ Եթե ես չհանդիպեի իրոք Արցախի այդ ընտանիքին, որը իրոք ինձ համար եղել է մամա, բարիս լայն իմաստով։ Ես երևի կմտածեի, որ Արցախի ժողովուրդը ամենափնթի, ամենաանազնիվ, ամենատավաճան, մի խոսքով բոլոր բացասական կերպար ինչ մարդ կարող էր ունենալ, ես այդ մսաղացի միջով անցա։ Մինչև Աստված ինձ բերեց իրոք Ղարաբաղի մամայից դուրը։ Ու այդ դռի մեջ բացվեց բոլոր այն լուսավոր կետերը, որոնք հոգի ունեցող մարդը կարող է ունենալ։ Ու ես ամեն անգամ 25 տարի ապրելով միշտ ասում եմ, կարևոր չէ որտեղ ես ապրում, կարևոր է ում ինչ մարդու ես հանդիպում։ Ամեն տեղ լավն էլ կա, վատն էլ կա։ Պարզապես պետք է մարդկանց մեջ տեսնել լույսը, կպնել այդ լույսին, ինչքան հնարավոր է այդ լույսը պահել, որ չմարի, ինչքան հնարավոր է այդ լույսի ջերմության վրա ջերմություն ավելացնել, որովհետև ինչքան հնարավոր է պայծառանա, ինչքան հնարավոր է շատ մարդկանց ջերմացնի։ Ու 91-ին ես վիրավորվեցի։ Եվ գուցե ողջ չմնա, եթե չլիներ Էլի Ղարաբաղի մամայիս աղջիկը ու իր տղան, որը զոհվեց Իրանք ինձ փրկում են, կյանք վերադարձնում ու արդեն Խոջալուն գրավելուց հետո ինձ ուղաթիռով Խոջալուից ուղարկում են Երևան։ Վիրավոր, բայց արդեն վիրահատությունս այստեղ արել էին։ Երևանում 6 ամիս մնալուց հետո, բուժվելուց, կազդուրվելուց հետո ես երկու ոտքս դնում եմ մի ճուստի մեջ ու ասում եմ, որ նորից հետ գնում եմ Արցախ։ Մայրս ասում է՝ «Հորդ գերեզմանն է Արցախում, որ գնում ես։ Ո՞ւմ ես կորցրել Արցախ։ Գնում ես ի՞նչ անես» ասում եմ մամ առաջ ես արցախի տեղը չգիտեի որ գնացի ես գնացի ինքս ինձ գտնելու համար ես գնացի աննպատակ կյանքիս իմաստ տալու համար այսինքն ինչ որ մի բանով օգտակար լինելու հայրենիքիս ու դրանով ինքս ինձ գտնելու համար, բայց հիմա ես գնում եմ իմ ընկերների համար։ Ես այնտեղ հարազատներ ունեմ, ես այնտեղ մարդիկ ունեմ, որոնք ինձ համար կյանք են տվել։ Աղավնին այդ ռմբակոծությունների տակ մայրը հիվանդանոց պարկած, ամեն օր գալիս էր հիվանդանոց ինձ տեսության, որպիսի ուտելիք բերեր։ Ես պարկած էի հիվանդանոցում վիրավոր ու մինչև աղավնին գալիս էր ես այդ ամբողջ ժամ, երկու ժամ ասում էի Տեր Աստված, խնդրում եմ ճանապարհին հանգարց ռմբակոծության տակ չզովի, իմ պատճառով ինձ մոտ է գալիս, հանգարց գլխից մի մաս չպակասի։ Խնդրում եմ, ինչ կլինի, պահի պահպանի իրեն։ Այդ մարդիկ կյանքի գնով ինձ պահել են։ Ես ոնց կարող է հիմա չգնամ միայն նրա համար, որ այնտեղ պատերազմա։ Ես չեմ կարող, եթե այն ժամանակ անգիտակցաբար եմ գնացել, հիմա գիտակցաբար պետք է գնամ ու գիտակցաբար եկա եւ հասկացա, որ առանց Արցախ ես չեմ կարող։ Շատ-շատ եմ սիրում իմ Գյումրին, բայց Գյումրին ինձ համար հայրական տուն է։ Իսկ իմ տունը Ղարաբաղն է։ Այստեղ էլ տնավորվեցի, ընտանիք ունեցա։ Հա, այստեղ արդեն ամուսնացա պատերազմից հետո, Շուշին ազատագրելուց հետո ընտանիք կազմեցի ու փառք Աստծո արդեն 25 տարի Շուշիում եմ ու մեկ-մեկ հարցնում եմ, չգիտեմ հիմա իսկ Գյումրեցի եմ, տեղ Արաբախցի 25 տարեկան եմ եղել Գյումրիից տեղափոխվել եմ, արդեն 26 տարի Արցախում եմ, 27 տարի։ Հավասար են ինձ համար։ Հոգով Գյումրեցի եմ, բայց շատ եմ սիրում Արցախը։ Ընդհանուր ինչ կա գյումրեցիների ու արցախցիների միջև կամ որ շատ տարբեր է ու շատ դժվար էր հարմարվել գուցե։ Ես բնավորությամբ ընդհանրապես հարմարվող մարդ եմ։ Ամուսինս կողա, մարտակերտի է։ Ես ավելի մեղմ բնավորություն ունեմ։ Չնայած գյումրեցիների մոտ շատ բարձր է նստած թասիբը, չգիտեմ Ղարաբաղի բարբարով տա ոնց է, բայց այդ թասի, հա, այդ թասիպը շատ խորն է նստած։ Ու Համենայն դեպս ես մարտակերտիների մոդել եմ տա տեսել։ Համառություն, նպատակասլացություն ու անկոտրում կամք։ Սրանք ինձ համար շատ ընդհանուր գծեր են։ Ղարաբաղցու Գյումրեցու պատիվը, պատվասիրություն։ Ինձ թվում է, որ Ղարաբաղցիք էլ են շատ պատվասեր։ Եթե չլինեին այդ պատվասիրությունը, այդ անկոտրում կամքը դժվար էսքան տարի դիմանային օտարի լծի տակ։ Հետո ընդհանուր գծերեն հյուրասիրությունը։ Գյումրեցիներն էլ են շատ սերտապած, արցախցիներն էլ են շատ սերտապած, բայց արցախցիները մեղմ բնավորություն ունեն։ Գյումրեցիները կոշտ են։ Ես դա շատ նմանեցնում եմ բնությանը։ Ամեն տարածաշրջանում ապրող ժողովուրդ իր հողին ու ջրին է նման։ Գյումրեցի հումորն էլ է շատ սուր ու չոր։ Գյումրեցու խոսքն էլ է շատ սուր ու չոր, բայց իրանք ամեն ինչ ճիգարով են անում, էլի։ Բայց սիրտն էլ բաց։ Սիրտը բաց է, իրանք կարող են լավությունն էլ այսպես ճիգարով մեծ սրտով անեն։ Կարող է ճիշտ հակառակը Աստված մի հարածի վատությունն էլ այսպես յուղոտ անել։ Բայց Արցախցին չէ, Արցախցին մեղմ է։ Նույնիսկ ես ուսումնասիրել եմ անեցքների մեջ Այնքան փափկություն կա, մեղմություն կա, ու Գյումրեցու անեցքի կրվի մեջ, ասում եմ կրվի մեջ ճիրուչամիտ չեն ուտում, չէ՞։ Բայց երբ որ այդ կրվի ժամանակ լսում ես բարերը, զգում ես, որ անգամ Արցախցու կրվի մեջ խոսացած խոսքի մեջ քնքշություն կա։ Այսինքն ինքը վերջնական չի կտրում գցում։ Միշտ մի տեղ է թողում։ Ես Արցախում եղած ժամանակ, որտեղ ռամուսնացած չէ, եւս մի լավ դպրոց անցա, եկեղեցում էի աշխատում, Վշտանես Սրբազանը այն ժամանակ վարշտապետ էր։ Հաճախ ասում էր Արցախցու մի խոսք ունի ականջիտ օղարա, գոհար բյուլերը պետք չի կողտված։ Էս ինձ համար մի տեսակ կյանքի ուղենիշ է դարձել։ Իրոք ականջիս օղ է արել, որ մարդկային ցանկացած հարաբերությունների ժամանակ երբեք պետք չի բյուլերը կողտված։ Ամենասուրբը հացը Այո, այսինքն միշտ տեղ պետք է թողաս, որովհետև եթե այս պահին ինչ որ բան ճիշտ չեք ընկալում, ճիշտ չեք հասկացել, գուցե 10 տարի հետո այդ ամեն ինչին այլ ձևով նայես։ Բայց եթե բոլոր կամուրջները վառում ես, բոլոր սրբությունները այրում ես, այլևս հետ դարձի ճանապարհ չես թողնում։ Սա շատ կարևոր բան էր ինձ համար։ Ու ես Արցախին, Արցախցուն հարմարվեցի, այսպես միշտ ականջիս օղանելով, որ բյուլերը երբեք կող չտամ։ Ինչ ուզումա լինի։ Ու փառք Աստծո, ես հիմա շատ լավ ընկերներ ունեմ, Համենայն դեպս թշնամիներ հաստատ չունեմ Արցախում ու բոլորին շատ-շատ սիրում եմ։ Մեզ նոր միացածում կնդիրներին հիշեցնենք, որ եթերում բարև մարդաստո հաղորդաշարն է։ Երաժշտական կարճատև դաթարից հետո կներկայացնենք Տիկին Գոհարի հետ հարցազրույցի երկրորդ մասը։ Ղարաբաղի մախ բյուրես դու աղբյուրից էր մաքուր ես դու կյանքում կերանի է բախշեմ կյանքս կեզ վարաբար կյանքում երանի է բախշեմ կյանքս կեզ վարաբար սիրուս այգեստանն է սիրտս սարերի հայաբաստանն է մեզ հայերի Քո անունն է շուրտերիս Քո գարունն է այտերիս Կանչում ես ինձ սա Մարդաստո հաղորդաշարն է եթերում։ Ինչպես եւ խոստացել էինք, այժմ ներկայացնում ենք Գյումրեցի Շուշիաբնակ Գոհար Մամուլյանի հետ զրույցի շարունակությունը։ Եղեռնազարկ ընտանիքի հետ նորտ լինելով նա հայրենիքի հանդեպ սերը նաև օրորոցայինների միջոցով է փոխանցել զավակներին։ Զավակները ծնվել մեծացել են Արցախում, կես գյումրեցի, կես արցախցի մարդը ինչպիսին է, ասենք ինչ են նրանք շարանգել որպես գյումրեցի։ Ես ասեմ, 3 երեխաներս էլ արցախցի են ուղն ու ծուծով։ Իրանք սիրում են Գյումրին ավելի շատ միայն տատիկին են սիրում։ Ինձ թվում է ոչ թե Գյումրին են սիրում, այլ պարզապես իրենց Գյումրիի տատիկին են սիրում։ Ու նույնիսկ հոգուս խորքում վախ ունեմ, որ եթե մայրս չլինի, չեն կարոտի երբեք Գյումրի գնալու կամ խոսեն։ Իրանք երբ խոսում են Գյումրիի մասին, խոսում են տատիկի մասին։ Իրանք չեն հիշում ոչ Գյումրիի որևէ փողոց, քաղաքի ինչ որ մի վայր, ոչ մի բան։ Անկան որ գնում են Գյումրի, տատի տանից իրանք տեղ չեն գնում, դուրս չեն գալիս ապրիլյան դեպքերի ժամանակ մի պա ամուսինս ասեց գուցե երեխեքին ուղարկեն Գյումրի տատիկի մոտ, ասեցին ուզում եք դուք գնացեք, բայց մենք մնում ենք այստեղ։ Եվ այնքան կտրուկ ու այնքան հաստատ ասեցին, որ ես ու հայրը իրար երես նայեցինք, ասեցինք անիմաստ է որևէ բան համոզելը։ Ուզում են բոլորս միասին այստեղ ենք։ Այսինքն իրանք գյուրեցի չեն հաստատ։ Իրանք ուղով, ծուծով, հոգով, մտածելակերպով, ամեն ինչով արցախցի են։ Ձեր հավաք որդին արդեն ծառայում է։ Այո։ Երևի հայրենասիրությունը, պահապան լինելը այդ նամուսի, թասիբի, հողին տեր կանգնելու այդ զգացողությունը ավելի է ուժեղացել երեքի մոտել։ Հայրս Եղերնի, այսպես ասած, զոհերից է։ Մի քիչ հետ գնամ, պապիկս զինվորական բժիշկ է եղել թուրքական բանակում։ Եվ 14 թվականին ռուս-թուրքական պատերազմի ժամանակ, երբ որ թուրք ինչ որ աստիճանավոր սպա է ծանր վիրավորվում մահամերձ, դերում են հոսպիտալ, այնտեղ լինում է երկու հույն, մեկ հայրյա եւ մեկ հայ բժիշկներ։ Եվ թուր սպան ասմա, որ եթե այս զինվորին որևէ բան լինի, ուրեմն բոլոր վիրավոր քրիստոնյաներիդ կոտորելու ենք ձեզ էլ գնդակահարեք։ Այդ սպա մահանում է քրիստոնյա բժիշկները բոլոր քրիստոնյա վիրավորներին փախցնում են, թաքցնում մոտակա քրտական ընտանիքներում ու իրենք փախչում։ Պապիկին բռնում են տալիս 101 տարի։ Այսինքն ծմա բանտարկություն, այդպիսի ինչ որ օրենք ա եղել այն ժամանակ թուրքական բանակում։ Եվ տատիկս, քանի որ արդեն հայատյաց քաղաքականությունը սկսվել է, հորս անուն ազգանունը փոխում է ցում ամերիկյան մանկատուն։ Եվ ինքը փախնում Կիլիկիա եղբոր մոտ մտնում Կուսանոց երկար հայի ճակատագրով տարապելուց, փախչելուց, աշխարհով մեկ թափառելուց հետո 46 թվին հայրս ներկախտում է արդեն ամուսնացած մի երեխա էլ ունի կնոջ, կնոջ ծնողների եւ իր մոր հետ Հայաստան։ Հայրս գիտեր 7 լեզու, բայց ռուսերեն չգիտեր։ Ոչ մի աշխատանք չեն տալիս Հայաստանում շատ դժվարությամբ ու ես միշտ զարմանում եմ թե ինչքան բան պետք է մարդ բերած լինի որ 7 շունչ կարողանա ապրել 7 տարի բերած ապրանքը ծախելով երկու երեխա էլ Հայաստանում են ունենում եւ կինը մահանում է ծննդաբերության վրա կնոջ ծնտաբերության ցավերը սկսվում է, մոտակա ոչ մի հերախոշ չի լինում, ռուսական զորամասա լինում։ Գնում է հայրս, որպիսի խնդրի շտաբ օգնություն կանչեն, հայերեն ասում է չեն հասկանում, անգլերեն ասում է չեն հասկանում, ֆրանսերեն, գերմաներեն, լատիներեն, իսպաներեն, ստիպված թուրքերեն ասում, ասում է գուցե հասկանան։ Ու մտածում եմ, որ լրտեսա բռնում են ձերբակալում։ Մինչև առավոտ թարգմանի չեն բերում, մինչև հասկանում են ինչ ա եղել, կինը մահանում է երեխան էլ հետը։ Ես հորս երկրորդ ամուսնության ծնունդն եմ։ Մեր օրորոցայինը եղել է Մայր Արաքսի ափերով։ Արի իմ սոխակ, այսինքն ես կարոտի, սիրո, հայրենասիրության, երկերով եմ մեծացել, բացի գենետիկորեն ժառանգելուց։ Ու երեխաներիս օրորոցայինն էլ եղել այդ նույնը։ Ծառայող տղաս հիշում եմ, երբ ես երգում էի Արի իմ սոխակը, ինքը փոքր երեխա էր, քնելու համար Ինքը ուրիշ ոչ մի երկի տակ չէր քնում։ Քնում էր արի իմ սոխակը երկելուց եւ միայն մեկ մատս բռնելուց։ Պետք է մեկ մատս բռներ, ու այդ արի իմ սոխակը մինչեւ ես սկզբից մինչեւ վերջ երկում էի, ինքը արդեն քնած էր։ Հարևանները ծիծաղում են, թե լսի, երկը տետ ինչ անում է երեխեքիդ, որ այդպես հանգիստ քնում են։ Ասում եմ, չգիտեմ, իմ երեխեքը այսպես են, երկում են, քնում են։ Իրանց ականջները սովոր են եղել։ Ես ոչ մի ժամանակ իմ երեխաներին չեմ ասել, թուրքին սպանեք, թուրքը մեռնի։ Ես ոչինչ չեմ ասում։ Ես պարզապես ասում եմ, որ պետք է սիրես քո հողը։ Դու պետք է սիրես քո հայրենիքիդ ամեն մի ծիլը, ծաղիկը, ամեն ինչ դա քոնն է։ Այդտեղ է քո մանկությունը, այդտեղ է քո հուշերը, քո ծնողները, քո ընկերները, ամեն ինչ քոնն է։ Ուրիշտեղ դա չկա։ Դու սրա տերն ես եւ ինչպես էլ ապրես այս հողի վրա, դու քո ցանածի պտուղն ես ուտում։ Եվ Աստված մարդուն իմաստություն է տվել տեսնելու, լսելու, հասկանալու ունակություն է տվել ինչի համար։ Ոչ թե դատելու, այլ տեսածը սխալը վատը չկրկնելու։ Եթե դու տեսնում ես, որ սա վատ է, սա սխալ է, ուրեմն դու պետք է պատրաստ լինես, որ դա երբեք չանես։ Մենք պետք է սիրենք, որ կարողանանք սեր ստանանք պետք է լույս տաս, որ կարողանաս լույս տանաս։ Անիծելով, մասը փրելով, դավաճանությամբ, ստորությամբ, խապեությամբ ոչ մի բանի չենք հասնի երբեք։ Ամեն մի ժողովուրդ արժանի է իր ղեկավարին։ Եթե իմ կողքին ես դաստիարակում եմ ազնիվ մարդ, ուրեմն իմ ղեկավարն էլ մի օր կդառնա ազնիվ ղեկավար։ Եթե ես դաստիարակում եմ ոչ բախկոտ, ոչ քծդող, ոչ շահամոլ, ոչ ստոր, երեխա, ուրեմն ինչ որ մի ժամանակ հաստատ այդ ազնիվների բանակը կմեծանա ու իմ ղեկավարը կդառնա այլևս ազնիվ մարդ, որովհետև մեր ծոցից է դուրս գալիս։ Մենք ենք այդ մարդուն դարձնում ղեկավար, ով է դարձնում։ Մենք ենք ընտրել, ումից ենք բողոքում։ Այսինքն երկրի լավ վիճակը մեզանից է կախված, մեր ընտանիքից, մեր ներսից, ամեն մեկից ներսից։ Շնորհակալություն հետաքրքիր հագեցած զրույցի համար, ուրախ էի հանդիպման համար, դες հաջողություններ, որդուն բարի վերադարձ, հայրենիքին ծառայած արդեն, հայրենիքին խաղաղություն, բոլոր զինվորներին կամքի ուժ, աստծո պահպանություն եւ թող մեր զինվորները միշտ հսկեն հայրենիքի խաղաղ գիշերները Եթերային ձեր ուղեկիցը բարև Մարտհաստծո հաղորդաշարն է։ Հարգելի ունկնդիրներ, եւս մեկ երաժշտական դաթար ենք հայտարարում, որից հետո խոսքը կփոխանցեմ Յուլիային, այնուհետև ձեզ կրկին կմիանամ ես։ մի քիչ դեր պատմության մասին պատմեք։ Դուք Թուրքիայից եք գնացել Փարիզ։ Ո՞նց եղավ, որ ջարդերից հետո մնացիք Թուրքիայում։ Ջարդեն հետո հայրիկս Սեբաստիա էր, բաբիկս Սեբաստիան Թուրքսերն է։ Այսինքն արմատներով Սեբաստիան եք։ Հայրիկս 4 տարի զինվորություն ունեն Թուրքիայի մեջ է։ Հայրիկս չեմ ուզել, որ Թուրքերուն մեջ զինվորություն ունեն։ Մեր բաճարը Ֆրանսիայի տանում հայությունը պաշտպանելու համար քրիստոնյայի երկիր է սելով, եւ Թուրքիա ամեն հայը վախում էր Թուրքիայի մեջ։ Անունից չէին կնարսել, որ անունից Հովաննես է, Հագոբ է, Գիրագոս է, Գուկեն է։ Չէին կնար, որ հաչ մգախենք մեր վիզերնից, ամեն բանով վախում էին։ Մեր բաճարը ասիկայե, որ Ֆրանսա էր տանից։ Հայերիկս չեն ուզել, որ զինվորություն դեմ Թուրքիա։ 17 տարեկան էի, անդարի պետք է անպայման դուրս ելնայի։ Առաջին մամաս Ֆրանսա կնաց, քույրիկս հետ։ Հետո ես կացի, հետո հայերիկս եկա Ֆրանսա։ Ֆրանսա, երբ որ եկանք դժվարություններ ունեցանք, Ֆրանսայի հին գլուխներս են, Ֆրանսայի հին գլուխները մեզի առաջ չընդունեցին։ Ասիմ որ դուք թուրք եք, ինչու համար ոս գալիս եք, ոստեղ պամուչիա, ետ դարձեք, թուրք թուրք եք։ Երբ որ ես Ֆրանսիա եկա, հայերեն խոսելը մոռացած էի։ Չի գնալու հայերեն խոսեմ։ Երբ որ սկսա աշխատելու 18 դար եկա, հայի մի գործը, ասոնք հայերեն կացած էին։ Ես թուրքերեն խոսում էի, իրենք փոքր թուրքերեն գիտեին, հետո հետո հայերեն խոսել սկսան։ Երբ որ փոքրիկ դեն հայերենը գսովորես, միջև գանքի վեճի չես մոռանալ, վեճը հայերեն սովորել սկսա, հետո ֆրանսերեն սովորեցա։ գիզը ես Ֆրանսիա ճանաչում էի մեզի սա որ ուզում եք ցիզի ֆուտբոլիստները բերեք առաջին անգամ առաջին անգամ ֆուտբոլիստները եկան վեճը ժուդոյստները եկան նորը ֆուտբոլիստները եկան հետ պոլիստները եկան վոլեյիստները եկան մենք միշտ տոն պատրաստ ենք սպարագետին երեխաները սպորտիվ երեխաները ուզենք թողքան ֆրանսա մուսուներն են ֆրանսան դեստան ամեն ինչը պատրաստ ենք գնելու համար, մեզ համար խնդրեմ չի գա։ Ոստեղեն սպանագերդեն կալը շատ շատ դժվար է։ Ամենը դժվար կորձն է սպանագերդեն երեխաները դուրս են լան։ բանակի մեջն ենք 63000 ավողգա, 10000 հայգա 63000-ին մեջ է։ Երկու հատ եկեցյուն ենք մեկադե մեր ապոստոլիկ մեր եկիցին, մյուսի փողական եկիցին, հայկական ծրոցուն ենք, շատ ախումբներ ունենք, դեսակ-դեսակ ախումբներ ունենք, մեր քաղաքապետը շատ-շատ ուժով է, մսյո Անդրե Սանտինին սեն, ամեն աշխարհի վրա ճանաչված մեկ քաղաքապետն է, հայերուն համար միշտ հայերուն գործն է, միշտ համեր կուղարկենք, լեզու բաներ ունենք, բայց ճշտապ բաներ սեն Դպրոցը շատ աշակերտ չկա։ Առաջին աշակերտը իմ դղաս եղած է, երբ որ դպրոցը բացին, 15 տարի գլավու դպրոցը բանալուս 5 հատ երեխա կար։ Հիմա բարու վերով 65 հատ 70 հատ երեխա կա, բայց բաճարը փողը տանգ է փողով է դպրոցը։ Շաբաթը 5 օր արդուվել է միջև գիշեր, բայց փողը տանգ է ընդայիկներ կան, որ չեն գնար փողը վճարել, որ երեխանին հայկական թվրոց է տա։ Ամենեն հին թվրոցը թվրոցասերն է, թվրոցասերը վարով վերով գազիգով 4-5 այրատ արշակեր ունեն ամեն օր առավոտ ժողովեն երեխաները եւ քիշերները գտնեն, բայց անթբրոսն է փողով է։ Ամեն ամեն թբրոսները փողով են։ Միան ֆրանսական թբրոսները փողով չեն։ Ֆրանսական հայ ընտանիքներին շատը 80%, 90% ֆրանսական թբրոս տալիս են առանց փողի։ Իսլևոյնի մեջ երկու հատ բարի խումբ կա, մեկը նավասարտն է, Պոկրիկներուն ավարը նավասարտը եւ Եգեցին դագը Արարատ խումբը գա, վարով որով Արարատ խումբը 150-200 աշակերտ ունեն, նավասարտը ունի վարով որով 300 փոքր մենց միջակ Իսլամոյնոյի մեջ ֆուտբոլի խումբը գա, բայց հայ խաղացող չի գա, ամեն 600-800-ի խաղացող մարզիչ հայերին է, բայց հայ չի գա խաղացող Կլամար քաղաքի մեջ երեք հատ նոր աղումներ բացվեցավ, դեր նոր է 5 տարի աշխատում եք, բարովերով 200 հոգի մեզի են, բայց բաժնված են ամենեն ուժող, ուժով Սուլեյմանոյի մեջն են։ Այդ ակումբները parza գործում են, բայց ինչ են անում այդ ակումբները։ Ամենը Հայաստանի համար աշխատում են։ Հայաստանին, Ղարաբաղին ինչ ծրագիրներ են իրականացնում։ Ամենը իր միտքը ունի Հայաստանին ինչպես գնանոտնել, ինչպես ճանապարհշնեն, թվուցին համար օտնեն, կամ հիվանդանոցին համար օտնեն, զինվորների համար օտնեն։ Անակ ամեն ախումբը իր իդեն ունի։ Նպատակը։ Իր նպատակը ունի։ Ես սպարագետ գալիս եմ ամեն տարի, 6 տարի եմ վրավրայի գալիս եմ, սիրով, գարոդով գալիս եմ, երբ որ սպարագետն դուրս գելեմ, ուզված եմ։ Երբ որ թրիչեն վարիշտում ենք, դեսնում ենք ժողովրդին վիճակը, թշտապնավար, ուզված ենք, շատ ուզված ենք։ Եվ ոսկուկանք սիրելով, ուրախությունով այսինքն ցեզի Հայաստանին դուրս գելնա հայությունը գործունեություն է։ Մենք Թուրքիայեն կացինք, հայությունը պաշտպանեցինք, քրիստոնյա երկիր լսելով ֆրանսակացինք։ Իրական քրիստոնյա երկիր է Ֆրանսան, բայց հիմա Ֆրանսա շատ կփոխվի, Եվրոպան եղազին մեծ կփոխվի, աշխարհին ամեն դերը շարժումներ կա, ասոնք ամեն ժողովուրդը ամենը ուզում են եվրոպական, բայց եվրոպա առաջպանպես թևերը բաց չեն սպասում։ Մենք ուզում ենք միշտ աշխատենք Հայաստանի համար, Ֆրանսային սուպյուկի հայը միշտ ուզում են Հայաստանի նման աշխատել։ Այդուհանդերձ ես համոզված եմ, որ հենց Սփյուռքում կոնկրետ ձեր քաղաքում նույնպես հայ համայնքը խնդիրներ ունի։ Խոսենք այդ խնդիրների մասին։ Հայ պահպանության գործը ինչպես է կարողանում, որպեսզի սերունդները հայեցի դաստիարակվեն։ Այ հայկական դպրոցները նպաստում են դրանց, բայց քիչ երեխաներ են այնտեղ հաճախում։ Ինչ հիմնախնդիրներ ունի հայկական համայնքը։ Լեքսիոն լեքսիոն պրոժեներ ունեն Հայաստանը պաշտպանելու համար միշտ աշխատում ենք։ Փոքրը միջև ամենը մեծ դարիքն բայց շատ դժվար է շատ-շատ դժվար է հայությունը պաշտպանելու համար Ֆրանսայի մեջ։ Ժողովուրդն նոր ջայները գամած-գամած հայ ասկեն դուրս ելում են։ Մենք իմագույմա պաշտպանենք հայությունը, բայց Ձեզիս եմ 20 տարի հետո, շատ երկար չէ, 10-20 տարի հետո, աս հայկյան սիրությունը եւ սերը չմնար Ֆրանսիայի մեջ։ Ֆրանսիայում հայ երիտասարդին հայ պահելու համար ինչ է պետք անել։ Ֆրանսիայի մեջ հայությունը պաշտպանելու համար մեր դպրոցները պետք է առաջերտան։ Ամենեն կարևորը դպրոցները աշխատելը, եկեցիներին տանալը շատ կարևոր է։ Եվ Սիլեմոնյան եկեցին առաջ գիրագիրավոտները, երբ որ բادرագը գլար, շատ քիչ մարդ գլար։ Բայց հիմա ժողովուրդը գալիս են հայկական եկեցիներ եւ մեր օրենքները, որ գիտենք շատ օրենքներ ունենք, զադիգը, զարգազարդ, ամեն դոները Ֆրանսիայի մեջ գտնակ կո պաշտպանել։ Իսկ հայ երիտասարդները հայ աղջիկների հետ են ամուսնանում։ Ամուսնության խնդիրը ինչպես է այնտեղ։ Անիգա ամենը մեծ խնդիրն է։ Ամեն հային օջախի մեջ շատ մեծ խնդիր է մեր աղջիկները մուսուլման աղջիկները դամուսանում են, տղաները մուսուլման աղջիկները դամուսանում են, եւ խնդիրները առաջ չսկսի, հետո կսկսի խնդիրները։ Դարիներ գանցնի, դարիներ հետո խնդիրները կսկսի անգարելի է որ երկու ինչպես է մենք հայենք անոք թուրքե մուսուլման են ամեն մարդ ուզում է իր դոնը ունե ամեն մարդ ուզում է իր երեխան ուզում է մուսուլմանի պես մեծունե հայերը ուզում են հայրի մեծ մեծունե եւ ասիկա մեզի համար շատ մեծ Աներգ գործունեություն է կասոր երեսեն։ Միան միշտ մնաց չէ, սևամորտին հետ ամուսնանում են։ կարոտով ասեմ սենց ասենք թե ինչ ինչ կորցրել ենք էլի կորցրել ենք մի քանի անգամ նրանից հետո ընտելացել ենք ծանր չունենք հիմա այդ յութական բաները ոնց որ շուտ ես մոռանում բայց հոգեպես մենք ավելի դժվար ենք ավելի կարոտով ապրում ենք միշտ ապրել ենք մեր արցախի խնդիրներով Հայ երիտասարդին հայ համար ինչ հա։ Հայ երիտասարդը իմ թորներն են։ Մեկը 28 տարեկան է, աղջկաս տղեն, աղջիկը 21 տարեկան։ Երկուսն էլ Ռուսաստանից եկել են Լոս Անջելես։ Երկուսն էլ հայերեն չեն խոսում։ Պարզապես թորնիկս ես 4 ամսական բերել ենք Երևան, հետո 5 տարեկանում տարել ենք Ռուսաստան։ Իրանք չեն խոսում, բայց Լոս Անջելեսում հայկական համայնքի մասին կարամ խոսեմ, որ հաստատ գիտեմ, որ շատ ուժեղ են ու շատ գործունյա ու երիտասարդները, ասենք երեխեք 4-րդ դասարանում սովորողի երեխեն Թորնիկաս եկել է Լոս Անջելես, ֆրանսերեն լեզու, ինքը անգլերեն դպրոցում սովորելուց իրանց տվել են հայ ուսուցիչներ, որ իրանց կարան հայերենով փոխանցել անգլերեն ընկերը։ Ոչ ռուսերեն ոնց սովորա, այլ հայերենով, որովհետև համարելով հայ երեխա, նա պարտավոր է իմանալ հայոց լեզուն, այնտեղ Լևոն Աջյանի գիրքերը սրտատրոփ էին սպասում։ Այս գիրքը ես եմ ձեռնարկել, աջակցել, հավանավորել, որ տարել եմ Լոս Անջելես իմ թորները առաջինն են էսի կարդացել, որ 6 տարի աղջիկն ա եկել, 4 տարի տղեն ա եկել Ամերիկա, ու սկսել են հայերենով սովորել։ Իսկ ով ա կազմակերպում այդ հայ համայնքը քաղաքապետարանում դից բաժին կա, ամեն լեզու, մենակ ոչ հայերեն, որ գալիս են տարբեր տեղերից։ Ամենի համայնքը իրանց կազմակերպում այվաները։ Հայկական եկեղեցին դասներ ունենք շատ, որոնք սովորացնում են երեխեքին լեզուն, ժամեր ալինում, օրեր ալինում, դասեր են անցնում։ Ամեն ազգի համար կա եկեղեցիներում։ Նույնն էլ հայկական, բայց հայկականը ամենից ուժեղն է։ Կարևորը պիտի համայնքի երեխեքը հայ մնան ձեր օգնությամբ, որտեղ դուք եք երկրում, մենք դրսումն ենք։ Մենք ինչքան էլ անենք, պիտի դիզայն սովորենք։ Մեր երեխեքը պիտի դիզայն սովորեն։ Գրքեր պիտի հրատարակվեն։ Մենք գրում ենք հրատարակող չունի, որտեղ մենք ենք մուծում։ Մենք չունենք հնարավորությունները այստեղ ես ունեմ բարեկամներ, ես Մորքուրիս թորը, Տիկո անունով մի տղա ուսանողա, ինչ այլ երեխա 20 տարեկան, հիվանդ է երեխեն, բայց ուզում է գնա բանակ, ձգտում է իրան չեն տանում, ծերտի պրոբլեմ։ Ասիարի Ամերիկայից քեզ օգնեմ տեղավորվես ամեն ինչ կանեմ կամ ասես, վայ, չդնելա չճա, բավարդիամ ես Ամերիկա թորքը մտնեմ իր քաղաքովա պաշտպանելու։ Ես տալսամ իմ քրոջս թորից ու հպարտ եմ։ Ես հիանում եմ ամեն տեղ գրել եմ։ Դա միակը չի։ Ես ունեմ քրոջ տղա, որ 22 տարի Ռոստովում ապրելա, ծնվել, մեծացել ու եկել է Կարոդիա պատերազմում զոհվել, վիրավորվել տարելենտուն դեղ մահացել է։ Ապրիլի պատերազմին մենք կորցրել ենք բարեկամներ, ծանոթներ։ Պատկերացնում եք, երբ ես ինքս ասենք առողջության խնդիրներ ունենալով Լոս Անջելեսում մի քանի վիրահատություն տարած, ուրիշ ծանր հիվանդությունների դեր եմ, բայց ես չեմ կարող Արցախ չգամ եւ այդ դաժան ճանապարհը այդքան հեռու ես 3 տարի է գալիս եմ մենակ համ ցավակցելու մեր զոհերին մեկ էլ շնչելու արցախյան խնդիրներով ներսից ճանաչելով Երբ որ ես լսում եմ Արցախ, պատրաստ եմ վերջինը տալ, եւ եթե դա հասնում է, տեղ ես երջանիկ եմ իմ մեջ Արցախը ապրում։ Արցախ աշխարհը իմ համար Ղարաբաղի Բաքվի Սումգայիթի կոտորացի մասին շատ է գրվում։ Ես էլ ուզում եի դա գրեի, բայց ուզում եմ որ դա ինչ-որ քնարական շունչ դներ մեջը։ Եվ այդ սիրո պատմությունը ես մտցրեցի հատկապես ավելին գծելու համար։ Այդ սիրո ֆոնի վրա ես ուզում եի տալ եւ Բաքվի կոտորացը, եւ Ղարաբաղի այդ փոթորկուն ոչի կանգնելը Ադրբեջանի հայատյաց սանդարցապչանդի մենակ իդիվի կարերը ազդել ընթերցողի զգացմունքի վրա։ Ես դրա համար եմ մտցրել, ոչ թե ես ուզում ինչ որ ռոմանտիկ պատմություն ունենալ, այլ այդպես ավելի թեթև է ստանում այդ ամբողջ տարապանքը, այդ ամբողջ ծանրությունը։ Եվ բանալի ընթերցողին։ Հա, մնան դիրական պատմությունն է։ հա։ Պետերբուրգի հայ համայնքը 300 տարով պատմություն ունի։ Սրանց մի երկու տարի առաջ, կարծեմ 10 թվին մենք նշեցինք համայնքի 300-ամյակը։ Ոչ մի ժողովուրդ այդքան տարիները համայնք չունի Սան Պետերբուրգում, որտեղ Սան Պետերբուրգը Պետրոս առաջին հենց ստեղծան օրից, այդտեղ արդեն հայեր կային, արդեն հայկական համայնք կան եւ հայկական համայնքը արդեն հարցեր դրում հայկական եկեղեցի կառուցելու համար եւ իրենք այդ եկեղեցին կառուցել հենց կենտրոնական մասը մենք ունենք Մարտխարի հայոց եկեղեցի ունենք։ Միաժամանակ այնտեղ երեք եկեղեցի։ Յուրիշ տեղել եկեղեցի ունենք հայկական գերեզմատանը։ Մենք ունենք այնտեղ գիշերօթիկ դպրոց, Կիրակնորյա դպրոց ունենք, ունենք նաև միջնագար դպրոց, հայկական։ Հա, հայկական միջնագար դպրոց 5 հարկանի շենք է, սովորում են տարբեր ազգերի մարդիկ, բայց հայոց լեզուն պարտադիրակ։ Այդ կամբանում ենք, հետո ունենք սեփական սիմֆոնիկ նվագախում։ Կարողանում են այնտեղ երիտասարդությանը եւ ընդհանրապես աճող սերնդին հայեցի դաստիարակել։ Հայեցի դաստիարակությունը մենակ է դպրոցում, դիշերոտից Լեգասին եկեղեցի, բայց բոլոր դեպքերում ես ասենք որպես այդտեղ բնակվող ես գող չեմ մեր համայնքի աշխատանքից, որտեղ համայնքի աշխատանքը ինչ որտեղ ձևական է։ Ինչ թվում է ուծացման վտանգը ամենաշատ է Ռուսաստանի հայերին ասպարնում։ Այնտեղ տեղափոխվող ընտանիքների, եթե ոչ երկրորդ, ապա երրորդ սերունդը արդեն հայ չեն։ Ինչու է այդպես։ Ես ինտերնետում Քանի որ իմ գրքերը ինտերնետներում կային ամենտեղ, ես նամակներ եմ ստանում։ Ստանում եմ Ֆրանսիայից, Լիոնից, ստանում եմ Հունգարիայից, ստանում եմ Ռուսաստանից, ամենածայրագուն Շիտայից, սկսած չգիտեմ որտեղից։ Եվ բոլոր մեր Ղարաբաղցիներն ես տեսնում եմ, որ ամբողջ Ռուսաստանում սփռված է մեր հայությունում։ Ընդ որում բոլորը գրում են նամակներ գրում են ռուսերեն երեք վա երեխան որ ավարտել է եկել արդեն ռուսերեն տարերով է գրում դրանք իհարկե երկրորդ սերունդը Թեկուստանը խոշ են, բայց կորչում են։ Ամենամեծ դժբախտությունը հայության, որ դուրս են, որ գալիս են դեր։ Դա այն է, որ հայ աղջիկները հայ տղաներ չեն գտնում ամուսնանալ։ Ռուսները հետ չեն ամուսնանում, իսկ հայ տղաները ամուսնանում են ռուս աղջիկների հետ։ Եվ հայ տղաները հայ աղջիկներ չեն գտնում որպես ամուսնանան։ Это ոչ միայն չեն գտնում ամուսնանալ, նրանք որ գալիս են Ռուսաստան, միջի որ ոտի կգնեն, ինենք դառնում են 50 տարեկան։ Մեր տղաները որ գալիս են Ռուսաստան, օրինակ իմ ամենամեծ դժբախտությունը, որ իմ երկու տղան չէին ամուսնացել, որտեղ տուն չունեինք։ Մենք միասնության մասին որ խոսում ենք, եթե ազգի համար ոնց որ Լևոն Հայրապետյանն էր մտածում, եթե այդպիսի մի 100 հայ լիներ, նրանք այդ հարցեր կդրեին Ձեզ նոր միացած ունկնդիրներին հիշեցնենք, որ եթերում բարև Մարտաստո հաղորդաշարն է։ Երազանքների յետևից գնալը մարդուն բնորոշ ամենագեղեցիկ հատկանիշներից է թերևս։ Եթե նույնիսկ այդ ճանապարհին թվում է, թե ուժերը լքում են, եթե անգամ ստիպված ես լինում բազում խոչընդոտներ հաղթահարել, միևնույն է, դա հրաշալի զգացողություն է, որ չես դավաճանում երազանքիդ։ Իր երազանքին հավատարիմ ապագա դերասանուհին Լենա Մաթևոսյանն է իմ հաջորդ հյուրը։ Սովորում է Երևանի կինոյի եւ թատրոնի պետական ինստիտուտի Շուշիի մասնաճյուղում, արդեն երկրորդ կուրսի ուսանողուհի է։ Իրեն ամենատարբեր կերպարներում է պատկերացնում, հատկապես ուժեղ կանանց կերպարներ կերտելու համար Պատրաստ է կատարելագործվել, անել այն ամենն, ինչ պահանջում է մասնագիտությունը։ Մասնագիտության ընտրության հարցում գուցե եւ կյանքում առաջին անգամ Լենան փոքրինչ ընդդիմացել է ընտանիքի կարծիքին, ինչի համար այժմ չի զղջում։ Լենա ուրախ ենք քեզ ողջունել մեր տաղավարում եւ շուշտ սկզբից կցանկանայի իմանալ ինչպես ընտրեցիր արվեստի այդ գեղեցիկ ճյուղը դերասանի ուղին հենց մանկուց միշտ սիրում էի նկարել, երգել, ապարել։ Ընդհանրապես սիրում էի գրականություն շատ բայց չէի մտածել երբեք դառնալ թատրոնի դերասանուհի։ Այդ մասնագիտության մասին չէի մտածել։ Միշտ ուզում էի ֆիլմերի դերասանուհի լինել։ Հետո, երբ առաջին քայլերս կատարեցի ստեղծագործական կենտրոնում, առաջին ուսուցիչս թատերական ժողովրդական արտիստ Քաջի Խարությունյանը ինձ տվեց սեր թատրոնի հանդեպ։ Ինքը ինձ ներշնչեց այդ սերը հենց նրա հետ աշխատելու ընթացքում էլ ես որոշեցի, որ ընդհանրապես կորս չունեմ ֆիլմերի հետ, ես պետք է դառնամ թատրոնի դերասանուհի։ Իսկ հիմնականում դերասանական մասնագիտությունը եկել է ֆիլմերից։ Մինչև Քաջիկ Հարությունյանի հետ իմ հանդիպումը ես այդքան էլ գաղափար չունեի թատրոնի մասին։ Ասում են թատրոնում ավելի բարդ է եւ մտնոլորտն է ավելի ուրիշ նույնիսկ կայացած դերասաններ, ովքեր եւ կինոյում են նկարահանվում եւ թատրոնի դերասաններ, միևնույն ասում են, որ հոգեհարազատը թատրոնն է, երևի որովհետեւ անմիջական կապ կա հանդիսատեսի։ Որովհետեւ թատրոնում դա կենթանի խաղ է։ Քո հոգին ու հանդիսատեսի հոգին հնարավորություն ունեն իրար հետ շփվելու, իրական շփվելու։ Իսկ ֆիլմերում այդպես չէ։ Ֆիլմերում դու հնարավորություն չունես խոսելու հանդիսատեսի հոգու հետ։ Իսկ թատրոնում բեմից դահլիճ երկու փոխադարձ հոգիներ են ծուվում։ Լենա, ըստ քո սպասելիքների դեռ ժամանակ իհարկե կա որ เป զի իմանաս ինչ որ բան ստանաս բայց այն ինչ որ սպասում էիր որոշակիորեն ստացար այդ երկու տարիների ընթացքում որպես ուսանող այո որոշակիորեն ստացա բայց եկա այն եզրահանգման, որ միևնույն է, ավելի շատ պետք է զբաղվես ինքնակրթությամբ։ Դու պետք է անընդհատ փնտրես, աշխատես, սովորես, տեսնես ու անընդհատ պետք է աշխատես քեզ վրա։ Կարևոր չէ կլինես ինստիտուտում, կլինես տանը, թե փողոցով կքայլես։ Ինձ թվում է դա բոլոր բնակավարներում է այդպես, ինքնակրթությունը շատ կարևոր է, եթե ուզում ես տարբերվել մյուսներից, եթե ուզում ես ավելի լավ մասնագետ դառնալ, կոնկրետ քո պարագայում ինչպես ես դու աշխատում քեզ վրա այս մասնագիտությունը այն մասնագիտությունն է, որ իր մեջ ընդգրկում է բոլոր մասնագիտությունները։ Դու եւ պետք է զբաղվես սպորտով, իմանաս քո պատմությունը, պետք է իմանաս լավ գրականություն, պետք է տեղյակ լինես բժշկությունից, երկից, պարից, բոլոր բնակավարներից պետք է գաղափար ունենաս։ Գյուղի այդ աշխարից, մեծ քաղաքներից, հարուստներից, աղքատներից պետք է ամեն ինչ տեսնես, որովհետեւ տարբեր կերպարներ մարմնավորելու համար պետք է նախ եւ առաջ այդ ամենը գոնե տեսնես, ապրես այդ ամենի մեջ չիմանաս։ Ամեն դեպքում, եթե չիմանաս գյուղացու կյանքից որոշ գաղափար չունենաս, դու չես կարող գյուղացի կին մարմնավորել, ասենք թե։ Ինչն է ամենագրավիչը ցանկանայի իմանալ այդ կյանքում, թատերական կյանքում։ Բնական է ոչ միայն հանդիսատեսի հետ կապն է, կա երևի ինչ որ մոգական բան։ Ամենից գրավիչը այն է, երբ դու դուրս ես գալիս բեմ ու կարողանում ես ասել այն ինչ ուզում ես, ասել այն ինչ որ դու քո կյանքում հնարավոր է չկարողանաս ասել, հնարավորություն չլինի։ Իսկ բեմում դու ինչ ուզես կարող ես ասել, կարող ես տալ քո զգացմունքները, փոխանցել ամեն ինչ։ Ցանկացած բան, ինչ որ մտածում ես, դու հոգեպես կարող ես արտահայտել այդ ամենը։ Լենա բոլորովին վերջերս քո առաջին բեմերն եղանակներ, Էսքիլեսի պարսիկների ներկայացման ժամանակ յուրահատուկ ներկայացում էր եւ երևի ինչ որ դժվարություններ որոշակի առաջինի հետ կապված կային դժվարություններ կային, բայց շատ հաղթահարելի էին, որովհետև առաջին հերթին այդ ամեն ինչը գալիս էր ռեժիսորից։ Իսկ ռեժիսորը Արթուր Մակարյանը շատ զարգացած խելոք անձնավորություն է, եւ որը հնարավորություն տվեց մեզ ինքնաարտահայտվելու բեմում։ Ինքը 10 օրվա մեջ արեց բան, որը ամեն մեկը չի կարող անել։ Ու սկզբից բոլորս թերահավատորեն էինք նայում, ինչ կստացվի 10 օրում, բայց լավը այն էր, որ աշխատասիրության միջոցով հաջողվելով հասանք այդ ամենին։ Ու 10 օրվա մեջ Արթուրը տարբեր իրավիճակներում լուծում գտավ ու թույլ տվեց, որ մենք ինքներս այդ լուծումները հարմարեցնենք մեզ։ Դա շատ լավ է, երբ ռեժիսորն ու դերասանը հասկանում են իրար եւ որոշակի ազատություն է տրվում դերասանին չկաղապարվելու հնարավորություն բեմի վրա։ Դա շատ լավ է, դա գալիս է եւ ռեժիսորից եւ դերասանի տեսակից։ Անհատական մտածումը, ինչպես եւ շատ-շատ տեղեր, այստեղ նույնպես կարեւոր է։ Այո, կարեւոր է։ Կարեւոր է ռեժիսոր-դերասան փոխհարաբերությունը։ Եթե երկու երկուսն էլ տրամադրված են գործին, որ պետք է արվի այդ գործը, անկախ բոլոր դժվարություններից երկուսն էլ մտածում են մի ուղությամբ, ուրեմն գործը անպայման ստացվում է։ Կան որոշ դերեր, որոնք պատկերացում ես, որ կերտես։ Իհարկե։ Եվ ինչպիսիք են, ասենք դրամատիկ, կատագերգական, ռոմանտիկ։ Ամենից դժվար ժանրը կատակերգականն է։ Շատ կուզեի այդ ժանրում ինձ տեսնել, բայց մի քիչ դժվարանում եմ այդ ժանրում ինձ տեսնել, չեմ պատկերացնում ինչպես կարող եմ կատակերգական ժանրում լինել, բայց հաստատ կփորձեմ։ Ֆանտաստիկ, դրամատիկ, տարբեր ժանրերում ինձ տեսնում եմ, բայց ես ավելի շատ ինձ պատկերացնում եմ հերոսական ու միաժամանակ ավելի ուժեղ աղջկա դերում։ Ես ավելի շատ կցանկանայի մարմնավորել ուժեղ աղջիկ, ովը իր կամքի ուժով կհասնի այնպիսի հաջողության եւ օրինակ կծառայի մնացածներին։ Ես թվում է մեր հայ կանանց պատմական կերպարներում ինչ որտեղ նույնիսկ նման կերպար կգտնվի։ Հա, կան պատմության մեջ կան Ռուսանը, Շուշանիկը, Անահիտը, Գայանն, նմանատիպ կերպարներ շատ կան, բայց ընդհանրապես տարբերություն չկա թե ինչ կերպար ես դու մարմնավորելու, որովհետև ինչպես ասում են, չկա մեծ կամ փոքր դեր, կամ մեծ կամ փոքր դերասան, եւ տարբերություն չկա թե դու ինչ որ մուրած կանի դեր կմարմնավորես, թե ինչ որ թագուհու։ Խոսեցինք կատագերգական դերի մասին, հանդիսատեսի համար թվում է թե հեշտ է մարմնավորել կատագերգական դերը, բայց իրականում շատ դժվար է եւ շատ դերասաններ են դա փաստում, որ հոգու ալևախումները հագցնել ու ուրախ կերպար լինել կյանքում շատ ենք հանդիպում մարդկանց, ովքեր ասում են, դե ինչ եք անում, բեմում գնում ձեզ համար ուրախանում, երկում բարում գալիս եք, բայց իրականում այդպես չէ։ Իրականում շատ դժվար է բեմում դու կարողանաս այնպես արտասանել քո բառը, որ ազդի հանդիսատեսի վրա ու ծիծաղ պարքևի։ Իրոք լիաթոք իրան կարողանաս ծիծաղեցնել։ Ու անպայման չէ դրա համար դեմքը ծամած ռես, կամ ինչ որ երանգներ, ժեստեր քո խոսքերին, չէ, ուղղակի դու պետք է կարողանաս ճիշտ մոտենալ քո դերի տեքստին, քո կերպարին։ Եթե ընտրել ես ուղին, ուրեմն պատրաստ ես դժվարությունները հաղթահարել եւ կարծում եմ հնարավորություններ ինքնարտահայտման կլինեն։ Ապագայի համար հույսեր կապում ես սենց մեր տարածքում աշխատելու, Արցախում աշխատես։ Այո, ապագայի համար հույսեր կապում եմ։ Սկզբից երբ ընտրել եմ այս մասնագիտությունը, Երևանի հետ էի կապում։ Այստեղ չկար ինստիտուտի մասնաճյուղը, կարծում էի, որ այնտեղ էի սովորելու ու հիմնականում պլաններս կապված էր Երևանի հետ։ Հետո երբ այստեղ բացվեց մասնաճյուղը, պլաններս փոխվեցին։ Ապագայի հետ պլանները կապում եմ այսպես, որ կմնամ Ղարաբաղում, այստեղ կաշխատեմ, բայց նաև կգնամ արտասահման, կաշխատեմ նաև Երևանում ու կփորձեմ այնտեղից էլ ինչ որ բան բերել Ղարաբաղ։ Զուտ մասնագիտության մեջ աճելու եւ Արցախում ներդնելու համար։ Այո, Ղարաբաղի իրավիճակը հիմք չի հանդիսանում, որ ասենք, այստեղ ոչ մի բանի չեն կարող հասնել, դա սուտ է։ Մարդ ցանկացած տեղ կարող է ինչ-որ բանի հասնել, միայն ցանկություն է պետք։ Ուղղակի պետք է նաև օգտվել դրսերից եւ ինչքան կարող ես դրսից բերել, բերել անընդհատ այստեղ ու այստեղի համար էլ ինչ-որ բան անել։ Լենա, շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, հաջողություններ ենք մաղթում եւ մասնագիտական կյանքում եւ ընդհանրապես բոլոր նախաձեռնություններում եւ թող մի օր ձեր երազանքը նպատակ ավել ճիշտ իրականանա եւ բեմերները շատ լինեն, մեծ բեմերից հանդես գաք եւ հպարտանանք անշուշտ, որ ճանաչում ենք հպարտանալու առիթ ունենք, որ տաղանդավոր, նպատակասլաց, երիտասարդ դերասաններ այս պարագայում դուք համոզված եմ, որ կհասնեք կան Արցախում եւ Արցախի մշակութային ապագան այդ առումով վտանգված չէ կուզենայի մի բաներ ասել։ Մասնագիտությունը դա համարեք կյանքի ընկեր ընտրելու հարց է։ Երկու կարևոր հարց կա կյանքում՝ ճիշտ ընտրես մասնագիտությունդ եւ ճիշտ ընտրես կյանքիդ երկրորդ կեսին ընտրեք մասնագիտությունը ինքներդ։ Թեկուզ ծնողներին մի լսեք։ Միշտ չէ, որ ծնողները կարող են ձեզ ճիշտ ուղից ցույց տալ մասնագիտության հարցում։ Ես իմ օրինակով ասեմ, որ իմ ծնողները, ընտանիքը ու բարեկամությունը դեմ էին լրիվությամբ, որ ես ընտրեի այս մասնագիտությունը։ Ու ես շատ երջանիկ եմ, որ նրանց չեմ լսել, որովհետև ես ինձ այստեղ եմ գտել։ Նույնպես եւ դուք գտեք ձեզ այս կյանքում, գտեք ձեր իսկական մասնագիտությունը, որտեղ կարող եք կայանալ եւ ինքնահաստատվել։ խոսքերը ավելորդ են, լավ մտքերն էլ խորթ են, կյանքը թող շարունակվի։ Երբ ընկերդ քեզ օտար է, իսկ օտարն ընկեր է, կյանքը թող շարունակվի։ Անփոփոխ մնաց միայն մի բան, Երբ բոլորը սողալով անցան, այն որ ջնջելով հետքերը գնացին։ Երբ սրբերը մեղավոր են, մեղավորն էլ սուրբ է, կյանքը թող շարունակվի։ Երբ գործերը միայն թուղթ են, իսկ թղթերն էլ սուտ են, կյանքը թող շարունակվի։ Անփոփոխ մնաց միայն մի բան, երբ բոլորը քայլելով անցան, որ փոշին ելավ եւ գա Արա ինչ կարող ես նրանով ինչ ունես եւ այնտեղ որտեղ գտնվում ես Թեոդոր Ռուզվելտ Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել սիրելու ընկերներ ձեզ մշտապես գործելու եւ ավելիին հասնելու կամք ենք մաղթում սեփական փոքր հաջողություններով երջանկանալու պատրաստակամություն Օրվա եթերաժամը պատրաստեցին Անահիտ Միրզոյանն ու Յուլիա Վանյանը երաժշտական մասն ապահովեց Լյուդմիլա Ազատյանը Աստված բոլորիս պահապան Երբ տեսողը գույր է, իսկ գույրը տեսունակ է, կյանքը թող շարունակվի։ Երբ լսողը խուլ է, խուլն է լուն գնդիր է, կյանքը թող շարունակվի։ Այն փոփոխ մնաց միայն մի բան, Երբ բոլորը վազելով անցան, ոնց աղմուկ ելավ, այնպես էլ կմարի։ Բացողը ծանրացու է, իսկ ծանրացու տխուր է, կյանքը թող շարունակվի։ Եվ զողունը թևերով է, թևերովն էլ գող է, կյանքը թող շարունակվի։ Անփոփոխ մնաց միայն մի բան, երբ բոլորը թռնելով անցան, այդ կամուցան մի, փոշի եւ աղմուկ ելավ majtkami, pošijela, kukjela,